Autuna paradoxo La alta enhavo da carbon dioxido en la atmosfero principe devus stimuli la crescadon de folioi. Set sciencistoi nun constatas la malon. Arboi de jeta sian foliaron dum autuno pli frue. Por la climato, tio ne estas bona novajo. En la jaro 2019 la concentrigio da carbon dioxido en la atmosfero, unua foie tra rompis la marcon de quartcent dec popo mo. Carbon dioxido estas unu el la plei gravai pelantoi de la climata shangio. Ali flanque, por plantoi, gi representas vivnecesan cesan crut materialon. Se pli da carbono disponeblas por la fotosinteso, la plantoi devus cresci pli forte, ciu ne? Tiel simpla la afero bedaurinde ne estas, diras sciencisto de la Federazia Tecnica Universitato en Zuricho. Ciu plantoi crescas, tio dependas ancau de tio, cium da carbon dioxido ili estas ligintai dum la jaro. Oni imagu la aferon tiel, Se oni jam estas manginta pizzon, tiam oni ancau mangias mal pli, ol se oni estus malsata. sata. Ce arboi, tio estas simila. Gis nun sciencistoi supposis, che la climata shangio prilongigas la cresco periodon de plantoi. Por la printempo, tio supposo, estas ancau trafa, La folioi el crescas nun, compare cun la situazio antau centiaroi, du semainoin pli frue. Dum autuno aliflanche tio ne ocasas, ciel la ecologoi en Zuricio el trovis. Datumoi el observado el la iaroi 1948 gis 2015 montras almenau en la arbaroi de mesa Europo, la arboi de jeta sia in folioin nun circau quintagoin pli frue. La causo portio versaine estas lau experimentoi la alpreno de nutrai substanzoi cae la capacito por la conservado de carbon dioxido. Trunco cae radico evidente ne plu pobas esti same productivae ciel la viglie productantai folioi. La carbonhidratoi, ciui ec estas ce la fotosinteso, ja devas alveni ien, diras sciencisto. Se la limoi de capacito estas atingitai, tiam la planto diras, bone, tiam mido dejetas la folioin. Tiun effecton la sciencistoi de la Universitato in Zuricho povis rebildigi ancau en nova modelo. Cion tio signifas por la monda climato, tio ancorau ne estas detale clara. La dimensioi tamen jam nun estas taxeblai. Lau pli fruai studagioi, ciu tago da crescado de folioi, dum autuno, correspondas al naudec hoc kilogramoi da carbono, ciuin la arbaroi absorbas en areo de unu hectaro. La frua degeto de folioi, en moderai zonoi, signifus lau malneta calculo, che ciu iare restas duona gigatuno da carbono pli en la atmosfero. Por compari, en la iaro 2019, la homaro donis 36 como 7 gigatunoin da carbon dioxido en la atmosferon. Resume, la crescado de plantoi tra la tuta iaro ja esta stimulata de la tro granda offerto de carbon dioxido, set tutte ne tiel forte kiel oni pensis gis nun. La absorba capacito de la arbaroi estas evidente ne sen fine pli altigebla. La sciencistoi en Zuricho nun volas controli, ciù ilia modelo, cion ili disvolvis por mesa Europa, validas ancao en tut monda scalo, cae ciel secezzo efficas al la bilanzo. Compreneble, la studajo pri la crescado de plantoi estus ancao grava correcto factoro por climata modeloi. La monda climata consilantaro iam annonsis intereson cela visai ecologoi.